Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 18-ն է, տարվա 108-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1506 թվականին Հռոմում դրվում է Սուրբ Պետրոսի տաճարի հիմնակարը։ Սուրբ Պետրոս տաճարը կառուցվել է իտալական վերածնդի ժամանակաշրջանում եւ նրա կերտման գործում մեծ ներդրում են ունեցել Դոնատո Բրամանտեն, Միքելանջելոն, Կարլո Մադերնան եւ Լորենցո Բեռնինին։ Աշխարհի ամենամեծ քրիստոնեական եկեղեցին է։ Չնայած նրան, որ կաթոլիկ եկեղեցու մայր տաճարը չէ եւ ոչ էլ հռոմեական թեմի առաջնորդարանը, համարվում է ամենանվիրական կաթոլիկ սրբավայրերից մեկը։ Սուրբ Պետրոսի տաճարը նկարագրվել է որպես քրիստոնեական աշխարհում եզակի դիրք ունեցող եւ քրիստո Պաշտոնեական աշխարի բոլոր եկեղեցիներից ամենամեծը։ Ըստ կաթոլիկ ավանդության տաճարը կառուցվել է Պետրոս Արաքյալի Շիրիմի վրա։ Վերջինս համարվում է Հռոմի քրիստոնյա համայնքի առաջին եպիսկոպոսը եւ ըստ այդմ առաջին Հռոմի Պապը։ Սուրբ Պետրոսի գերեզմանը ենթադրաբար գտնվում է անմիջական բազիլիկի ավագ խորանի տակ։ Այդ իսկ պատճառով վաղ քրիստոնական ժամանակաշրջանից սկսած շատ պապեր հուղարկավորվել են Սուրբ Պետրոսում։ Դեռևս Կոստանդիանոս մեծ կայսեր ժամանակաշրջանից տաճարի տեղում գոյություն է ունեցել եկեղեցի։ Ներկայիս կառույցը փոխարինել է վերոհիշյալ հին Սուրբ Պետրոսի բազիլիկին։ Վերջինիս շինարարությունը սկսվել է 1506 թվականի ապրիլի 18-ին եւ ավարտվել 1626 թվականի նոյեմբերի 18-ին։ Այսօրը պատմության մեջ 1906 թվականին երկրաշարժը եւ նրան հաջորդած հրդեհը ավերում են Սան Ֆրանցիսկոյի մեծ մասը։ 1915 թվականին Ռոլան Գարոսի խփված ինքնաթիռը վայր էջք է կատարում գերմանացիների կողմում։ 1954 թվականին Եգիպտոսում Գամալ Աբդել Նասերն անցնում է իշխանության գլուխ։ 1946 թվականին լուծարվում է ազգերի լիգա։ Այսօրը ծնվել են 1858 թվականին հայ նշանավոր գրող, դրամատուրգ Ալեքսանդր Շիրվանզադեն։ Շիրվանզադեն մեծ հոգեբան է։ Իր լավագույն երկերում, այդ թվում եւ քաոսում քննել է մարդկային ողբերգության պատճառներն ու ակունքները, տեսել հոգեբանական բարդ երևույթների արտաքին ազդակները, մասնավորապես սոցիալական հիմքերը։ Շիրվանզադեն ոշտված էր կերպավորման եւ տիպականացման մեծ տաղանդով, հասարակական կյանքը ամբողջությամբ պատկերելու ձիրքով։ Զարմանալի է, բայց փաստ։ Շիրվանզադեն, Կոստանզարյանը եւ Հովանես Աբելյանը երեք քույրերի զավակներ են։ Thank you. 1926 թվականին ծնվել են հայ ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանը, 1947 թվականին ամերիկացի դերասան եւ արտադրող Ջեյմս Վուդսը, 1953 թվականին կանադացի դերասան, երգիչ, դրամատուրգ Ռիկ Մորանիսը, 1956 թվականին ամերիկացի դերասան Էրիկ Ռոբերտսը, 1967 թվականին ամերիկացի դերասանուհի եւ երգչուհի Մարիա Բելլոն, 1970 թվականին լիբանանցի քաղաքական գործիչ Սաադ Հարիրին, 1914 թվականին հայ Հայ խորհրդային բանաստեղծուհի Արշալույս Մարգարյանը։ Այսօր տոնում են հուշարձանների եւ տեսաժան վայրերի միջազգային օրը, Զիմբաբվեում անկախության օրը, Ուկրաինայում պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների օրը, Ռուսաստանում ռազմական парքի օրը։ Այսօր ապրիլի 18-ն է, տարվա ավարտին մնաց 257 օր։